Tryliktas skirsnis Abatas jau buvo atsipeikėjęs, bet dar gulėjo paslikas visai be jėgų. Aš jau maniau, kad daugiau jūsų nepamatysiu, tarė jis Edmonui. Kodėl, paklausė tas, nejaugi galvojate, kad mirsite? Ne, bet viskas paruošta bėgimui ir aš maniau, kad jūs pabėgsite. Danteso skruostai parauda iš pasipiktinimo. Be jūsų, sušuko jis, negi iš tikrųjų manėte, kad galėčiau tai pasielgti. Dabar matau, kad klydau, atsakė ligonis. Ak, koks aš silpnas, išsekęs, sugniužęs. Nenusiminkite, atgausite jėgas, tarė Dantesas, seisdamas šalia abato lovos ir imdamas jau ranką. Abatas papurti galvą. Paskutinį kartą, atsakė jis, priepolis truko pusvalandį. Atsipeikėjęs įsinorėjau valgyti ir atsikėliau be niekieno pagalbos, o šiandien negaliu pajudinti nei dešiniais kojos, nei dešiniais rankos galva sunki, vadinasi į smegenis įsilėjo kraujas. Trečias priepolis arba suparalyžiuos mane, arba iš karto pribaigs. Ne, ne, nusiraminkite, jūs nemirsite, jei ir ištiks trečias priepolis, jis užklups jau laisvėje. Tada jūs išgelbėsime kaip šį kartą ir dar geriau, tada turėsime visą, ko reikia. Mano bičiuli, atsakė senis, neapsigaudinėkite, Šitas priepolis pasmerkė mane amžinai kalėti. Norint pabėgti, reikia galėti vaikščioti. Na ir kas? Palauksime savaitę, mėnesį, du mėnesius, jei reikės. Tuo metu atgausite jėgas. Viskas paruošta mūsų bėgimui, mes galime pasirinkti dieną ir valandą. Kai tik pasijusite, kad pajėgėte plaukti, tušto jau ir bėgsime. Aš jau nebeplauksiu, atsakė Farija. Šita ranka paralyžiuota ir ne vienai dienai, o visam laikui. Pakelkite ją ir pamatysite, kokia ji sunki. Dantesas pakėlė ligonių ranką. Ji nukrito kaip akmuo. Jaunuolis atsiduso. Dabar įsitikinote, Edmonai, paklausė Farija. Tikėkite manim, aš žinau, ką kalbu. Nuo pirmo savo lygos priepolio nesilioviau apie ją galvojas. Laukiau jūs, nes esu ją paveldėjęs. Mano tėvas mirė nuo trečio priepolio ir senelis. Garsus gydytojas Kabanisas, iš kurio esu gavęs šio skyščio receptą, pranašavo man tokį pat likimą. Gydytojai dažnai klysta, sušuko dantesas. Na, o jūsų paralyžius mums nekliūtis, užsidėsiu jūs ant pečių ir nuplauksime kartu. Vaikeli, tari abatas, jūs jūreivis, geras plaukikas, vadinasi, turite žinoti, kad žmogus su tokia našta jūroje netoli ten nuplauks. Neapsigaudinėkite tuščiomis viltimis, kuriomis netiki net gera jūsų širdis. Aš liksiu čia, kol išmuš mano išsilaisvinimo valanda. Mirties valanda. O jūs, bėkite, gelbėkiteis, jūs jaunas, vikrus ir stiprus, nežiūrėkite manęs, aš jums gražinu jūsų duotą žodį. Gerai, tari Dantesas, tuomet ir aš liksiu. Jis atsistojo ir iškilmingai ištiesė ranką viršum senių. Prisiekiu Kristaus krauju, kad būsiu su jumis čia iki jūsų mirties. Farija pažiūrėjo jaunuolį tokį kilnų, didžią dvasį ir paprastą, ir tyriausio atsidavimo įkveiptame jo veide pamatė, kokia ištikima jo meilė ir kokia nuoširdė priesaika. Gerai, pasakė ligonis, aš priimu jūsų auką. Ačiū. Ir padavė Edmonui ranką. Gal nesavanaudiškas jūsų pasiaukojimas bus atlygintas, tarė jis. Bet kadangi aš negaliu, o jūs nenorite iš čia išeiti, reikia užversti urvą po galeriją. Sargybinis gali atkreipti dėmesį, kad vaikščiojant gaudžia ir pranešti vyresnybei. Tada viską aptiks ir mus įskirs. Eikite, dirbkite tą darbą, o aš dėja jau nebegalėsiu padėti. Jei reikės, dirbkite visą naktį, o rytoj rytą išėjus prižiūrėtojų grįžkite. Turiu jums kai ką labai svarbaus pasakyti. Dandesas paspaudė abatui ranką ir nuramintas jau šypsnių, klusniai bei pagarbiai išėjo iš senųjų savo draugo kameros. 18 dalis Lobis Kitą rytą, įėjęs į savo nelaisvės draugo kamerą, Dantesas rado abatą sėdinti lovoje. Jo veidas buvo ramus. Saulės spindulys, prasiskverbęs pro siaurą vienutės langą, krito ant popieriaus keutelės, kurią abatas laikė kairėje rankoje. Dešiniosios, kaip skaitytojas prisimena, nevaldė. Lapelis ilgai buvo standžiai susuktas į tūtelę ir matyt, todėl buvo nelengva jį išvinioti. Farija telėdamas parodė Dantesui popierių. Kas čia? paklausė Dantesas. Gerai sižiūrėkite, pasiūlė abatas šipsodamasis. Labai gerai žiūriu, atsakė Dantesas, ir matau tik apdegusi popierių, kuris kažkokiu keistu rašalu prirašytas gotiškų raidžių. Šis popierius, bičiuli, tarė Farija, dabar aš jums viską galiu atskleisti, nes jūs išbandžiau. Mano lobis, kurio pusė nuo šiaus valandos priklauso jums. Šaltas prakaitas išpylė Dantesui kaktą. Iki šios dienos Dantesas visą laiką stengiasi nekalbėti su Farija apie tą lobį, dėl kurio vargšas abatas garsėjo kaip pamišėlis. Būdamas iš prigimties švelnus, Edmonas nenorėjo liesti šios skausmingos vietos. Farija taip pat tylėjo. Šį tylėjimą Edmonas laikė jo sąmonės praskaidrėjimu. Ir štai dabar tie žodžiai išsprūdę Farijai po tokio sungaus priepolio, rodės liudėjo, kad jis vėl pamišo. Jūsų lobis? sumurmėjo Dantesas. Farija nusišypsojo. Taip, atsakė jis, širdis jūsų kilni, Edmonai, ir iš jūsų pabliškimo, iš jūsų drebėjimo matau, kas jumise dedasi. Nusiraminkite, aš nesu beprotis. Tas lobis egzistuoja, Edmonai, ir jeigu man nebuvo lemta jo turėti, jūs jį turėsite. Niekas nenorėdavo nei išklausyti manęs, nei patikėti manim, nes visi mane laikė pamišėliu. Bet jūs žinote, kad aš toks nesu, todėl išklausykite mane o paskui tikėkite arba netikėkite. Deja, sušnipždėjo Edmonas, jis vėl pamišo, tik šitos nelaimės ir trūko. Paskui garsiai pridūrė. Bičiuli, priepolis jūs nuvargino. Ar negeriau būtų jums pailsėti? Rytoj, jei pageidausite, tai išklausysiu jūsų pasakojimą. O šiandien man knėti slaugyti jūs. Be to, toliau kalbėjo jis šipsodamasis, mudviem nėra ko skubėti rūpintis lopiais. Reikia skubėti, Edmonai, atsakė senis. Kas žino, gal rytoj ar poryt mane ištiks trečias priepolis, o tuomet viskas bus baigta. Tiesa, su karčiu džiaugsmu aš dažnai galvodavau apie tuos turtus, kurie galėtų suteikti laimę dešimtin šeimų. Jais nesinaudos tie, kurie mane persekiojo. Ši mintis savotiškas mano kerštas, ir aš ją mėgaudavausi kalėjimo nikumoje. Bet dabar, kai atleidau žmonėms, sušildytas jūsų meilės, kai regiu jūsų jaunystę ir ateitį, Kai galvoju, kokią laimę gali duoti jums mano paslaptis, aš virpu, kad nepavėluočiau. Aš bijau nustoti tokio kilnaus, kaip jūs paslėptų lobių valdytojų. Edmonas atsidusęs nusigrėžė. Edmona, jūs vis dar netikite, kalbėjo Farija. Mano žodžiai jūsų neįtikino. Matau, jums reikia įrodymų. Na, perskaitykite šias eilutes, kurių niekad niekam nesurodęs. Rytoj, bičiuli, atsakė Edmonas, nenorėdamas nuolaidžiauti senių pamišimui. Juk susitarėme kalbėti apie tai rytoj. Kalbėsime rytoj, o raštelį perskaitykite šiandien. Nereikia jo pykinti, pagalvojo Edmonas. Jis paėmė apdegusią popieriaus kiautelę ir perskaitai. Šiuose olose lobis užkastas pačiame, šį lobį aš jam pavedu ir atiduodu į vis, yra vienintelis mano paveldėtojas. 1498 metai, balandžio 25 diena. Čez. Na, paklausė Farija, kai jaunuolis baigė skaityti. Bet čia eilučių tik pradžios, atsakė Dantesas, žodžiai be sąryšio, pusė nudegusi, prasmė neaiški. Jums, nes skaitote pirmą kartą, o ne man. Aš prasidėjau prie tos skiauteliais daug naktų ir atkūriau kiekvieną frazę, kiekvieną mintį. Manote, kad atkūrėte prarastą prasme? Esu tikras. Pagaliau spręskite pats, bet pirma išklausykit šio dokumento istoriją. Tylėkit, sušuko dantesas žingsniai, išeinu viso labo. Džiaugdamasis, kad gali išvengti pasakojimo ir aiškinimų, kurie jam tik patvirtintų, jog bičiulis pamišęs, dantesas šmurkštelėjo į urvą kaip žaltys – o Farija, sukaupęs paskutinės jėgas, paspyrė plokštę ir užmetė ant jos demblį, kad niekas nepastebėtų plyšių, kurių jis nespėjo užberti žemėmis. Įėjo komendantas. Iš sargo išgirdęs, kad Farija serga, jis panoro pats jį žvilgtelėti. Farija priėmė jį sėdėdamas ir vengdamas judėti. Šitaip jam pavyko nuo komendanto nuslėpti, jog dešinioji jo kūno pusė suparalyžiuota. Jis baiminosi, kad komendantas iš užuojautos nelieptų perkelti jo į geresnę kamerą ir neįskirtų su jaunuoju draugu. Bet laimė taip neatsitiko ir komendantas išėjo visiškai įsitikinęs, kad vargšas pamišelis, kuriam širdies gilumoje jis jauti šiau kitokį priraišumą, tik truputį sunegalavo. Tuo laiku Edmonas atsisėdęs ant lovos ir parėmęs rankomis galvą, mėgino susikaupti. Per visą pažinties laiką su abatu jis tiek daug kartų įsitikino Farijos šviesių protų, nuostabia išmintimi ir logišku nuseklumu, kad negalėjo suprasti, kaip neprilykstamas išmintingumas gali reikštis visur, kur įskyrus ten, kur jis užleidžia vietą pamišimui. Kas klysta? Ar Farija, kalbėdamas apie savo lobį, ar visi laikydami Fariją bepročių? Tandesas išsėdėjo savo vienutėje visą dieną nesiryždamas grįžti pas draugą. Jis tengėsi atitolinti tą baisų momentą, kai reikės įsitikinti, kad abatas iš tikrųjų pamišęs. Nesulaukęs Edmono net vakare, Farija, išėjus prižiūrėtojui, pats pamėgino įveikti juos skirianti nuotolį. Edmonas išgirdo krepždant ir krūptelėjo, įsivaizdavęs, kaip sunku su paralyžiuotam seniu šliaušti. Edmonas norėjo įsitraukti jį į savo kamerą, nes abatas jokių būdų nebūtų galėjęs įlysti pro siaurą angą į Danteso kamerą. Matote, kaip atkakliai aš jūs persekioju, tarė jis švelniai šipsaudamasis. Jūs tikėjotės pabėgti nuo mano dosnumo, bet šitą jums nepavyks. Taigi klausykite. Matydamas, kad kitos išeities nėra, Edmonas pasodino senį ant savo lovos, o pats įsitaisi šalia ant taburetais. Jūs žinote, pasakė abatas, kad aš buvau kardinolos spadus, paskutinio senos giminės atstovų, sekretorius ir patikimas draugas. Tam tauriam didikui esu dėkingas už visą laimę, kurią patyriau gyvenime. Jis nebuvo turtingas, nors apie jo šeimos turtus buvo šnekama labai plačiai ir man dažnai tekdavo girdėti sakant, turtingas kaip spada. Ir jis, ir paskalus gyvavo dėl tų pagarsėjusių turtų. Jo rūmai man buvo rojus. Aš mokiau jau sunynus, kurie paskui mirė, o kai jis liko vienas kaip pirštas, beribių pasiaukojimų jam atsilyginau už viską, ką jis man buvo padaręs per dešimt metų. Kardinolo rūmose nuo manęs niekas nieko nesleipdavo. Dažnai matydavau, kaip monsinjoras uoliai sklaidų senovinės knygas ir godžiai rausėsi šeimos rankraščių dulkėse. Kai kartą papriekaištavau jam, kad negerai nemėgau tik euras naktis, po kurių jį apimdavo lygoistas nusiminimas, jis pažvelgė į mane, gailiai nusišypsojo ir atvertė Romos miesto istoriją. Tos knygos 20 skyriuje, kuriame aprašomos popiežiaus Aleksandro VI gyvenimas, buvo eilutės, kurios visam laikui įstrigo man į atmintį. Didieji žygiai į Romaniją baigėsi. Po visų užkariavimų Čezariai Bordžai reikėjo pinigų, kad galėtų nusipirkti visą Italiją. Popiežiui taip pat reikėjo pinigų, kad galėtų baigti karą su prancūzijos karaliumi Liudviku XII. Dar vis grėsmingų, nors paskutiniu metu ir patyrusių pralaimėjimų. Reikėjo sugalvoti pelningą biznį, o šitai gyvendinti nuniokotoje Italijoje buvo nelengva. Jo šventenybei kilo laiminga mintis, jis nusprendė paskirti du naujus kardinolus – Parinko du žymius Romos didikus, abu du turtingus, o tai davė šventam tėvui naudaus. Pirma, jis galėjo parduoti pelningas vietas, kurias turėjo busimieji kardinolai, ir aukštas pareigas, kurias jie ėjo. Antra, galėjo tikėtis puikaus užmokesčio už dvi kardinolų skrybelės. Liko dar trečia šio reikalo pusė, apie kurią tuoj sužinosime. Popiežius ir Cezarį Bordžą nedelsdami numatė du busimuosius kardinolus – Giovanni Raspiljozi, kuris prie šventojo sausto ėjo keturias aukštas pareigas, ir Cezarė Spada, viena kilmingiausių ir turtingiausių Romos didikų. Abudu labai vertino popiežiaus malonę, abudu buvo garbėtroškos. Netrukus Cezarį Bordžą rado pirkėjų jų pareigoms. Taip Rospiljozis ir Spada užmokėjo už kardinolo laipsnius, o dar aštuoni už pareigas – kurias anksčiau buvo ėję du naujieji kardinolai. Apsukrių vertaivų skrynius pasipildė 800 tūkstančių ekių. Pereisime prie trečiaus biznio dalies. Apdovanojęs malonėmis Rospiliozį ir Spadą, įteikęs jiems kardinolų insignijas ir žinodamas, kad norėdami apsimokėti apčiuopiamą dėkingumo skolą ir įsikurti Romoje, jie turės paversti savo dvarus grinais pinigais – popiežius su Cezare Bordža pakvietė abudu kardinolus pietų. Dėl to tarp tėvų ir sunaus kilo ginčas. Cezarį manį, kad užtenka pritaikyti vieną iš tų priemonių, kurias jis visada laikė paruošęs artimiausiems savo bičiuliams, būtent nelemtą į raktą, kuriuo tai vieną, tai kitą prašydavo atrakinti tam tikrą spintą. Ant to rakto buvo mažučiukas geležies spyglelis, šaltkalvių neapsižiūrėjimas kas tenkdavosi atrakinti sunkiai atsirakinantį užraktą, įsidurdavo pirštą ir kitą dieną mirdavo. Buvo dar žiedas su liūto galva, kurį Čezarį užsimaudavo, kai norėdavo paspausti vienam ar kitam žmogui ranką. Liūtas įsisirbdavo į tų išrinktųjų rankų odą ir po 24 valandų juos ištikdavo mirtis. Todėl Cezarį pasiūlė tėvui arba pasiūsti šiuo du kardinolus atrakinti spintų, arba draugiškai paspausti abiem rankus. Bet Aleksandras VI jam atsakė. Nepašikštėkime pietų didžiai gerbėmims kardinolams spadai ir rospiliozijai. Jaučiu, kad nuostolių neturėsime. Bet to jūs, Cezarė, užmirštate, kad skrandžio sutrikimas pasireiškia tučto jau, o įdurimas ar įkandimas veikia tik po dienos ar dviejų. Cezarį sutiko su šiuo samprotavimu. Štai kodėl abu du kardinolai buvo pakviesti pietų. Stalas buvo padengtas popiežiaus vynuogynę, puikiame kampelyje, apie kurį kardinolai buvo girdėję. Ruspiliozis, sužavėtas naujojo savo titulo ir iš anksto mėgaudamasis puota, atėjo kuo linksmiausiai nusiteikęs. Spadas žmogus atsargus ir labai mylis savo sunėną jauną kapitoną teikinti puikių vilčių, paėmė lapo popieriaus plunksną ir parašė testamentą. Paskui jis pasiuntė pranešti sunėnui, kad tas lauktų jo prie vinuogyno, bet tarnas matyt nerado jo namie. Spada žinojo, ką reiškia būti pakviestam pietų. Nuo tų laikų, kai krikščionybė, didžiai civilizuojantį jėgais viešpatavo Romoje, jau ne centurijonas ateidavo pranešti Tirono vardu. Čezarį nori, kad tu mirtum, o malonus legatas su šypsena tardavo popiežiaus vardu jo šventenybė nori, kad jūs su juo papietautumėte. Apie antrą valandą spada atvyko į Švento Petro vynuogyną. Popiežius jau laukė jo. Pirmiausia spada čia pamatė savo sunyną, įsipuošusį ir linksmą. Cezarį Bordžą apibėrė jį malonėmis. Spada išbliško, o Cezarį metė į jį pašaipų žvilgsnį, kuris reiškia, kad jis viską numatęs ir paspendęs pastus. Susėdo visi pietauti. Spada spėjo tik paklausti Suneiną. Ar matai mano pasiuntinį? Suneinas atsakė, kad ne, puikiai supratęs, ką reiškia šis klausimas. Bet jau buvo per vėlu. Jis buvo išgėręs taurę puikiausio vyno, kurio specialiai jam įpylė popiežiaus vynininkas. Tuo pat metu buvo atneštas kitas butelis, iš kurio buvo dausniai pavaišintas kardinolas spada. Po valandos gydytojas paskelbė, kad juodu nusinuodijo grybais. Spada mirė prie vinogino, o sunienas prie savo vartų, mėgindamas kažką pasakyti žmonai, bet ta jo nesuprato. Čezarį ir popiežius tučto jau pasiskubino užgrobti palikimą, dėdamiesi, kad reikia peržiūrėti mirusiųjų dokumentus. Bet visas palikimas te buvo popieriaus lapas, kuriame spada buvo parašęs. Palieku mylimajam suneinui savo skrynės ir knygas, tarp jų ir brevijorių su auksiniais kampučiais te saugo jis tą jį mylėjusio dėdės dovaną. Paveldėtojai viską išnaršiai, pasigrožėjo brevėjorium, išgrobsti baldus ir stebėjusi, kai paaiškėjo, kad turtuolis spada iš tikrųjų buvo neturtingiausias iš visų dėdžių. Lobių jokių, tik mokslo lobiai esantys bibliotekoje ir laboratorijose. Ir tai buvo viskas. Čezarį su savo tėvu ieškojo, šniukštinėjo, šnipinėjo, bet rado vienus niekus – auksinių ir sidabrinių daiktų už kokį tūkstantį ekių ir tiek pat grinų pinigų. Tačiau sunėnas mirdamas spėjo pasakyti žmonai. Ieškokite tarp dėdės popierių, ten turi būti tikrasis testamentas. Giminiais įniko ieškoti galbūt dar uoliau negu visagaliai paveldėtojai. Viskas veltui jiems liko dvieji rūmai ir vynogynas už palatinų. Tais laikais nekilnojamas turtas nelabai buvo vertinamas. Abieji rūmai ir vynogynas liko šeimai, nes tai pernelik prastas kasnis. Popiežiaus ir jau sūnaus godumo juo vis tiek nepasotinsi. Slinko mėnesiai metai. Kaip yra žinoma, Aleksandras VI per klaidą buvo nunuodytas. Čezarį nuodytas kartu su tėvu skyrėsi nuo jo tuo, kad jis kaip gyvatė išsinėrė savo odos ir apsitraukė naują, kurioje nuodai paliko dėmių, panašių į tigro. Pagaliau priversas palikti Romą, jis negarbingai žuvo per kažkokį naktinį susirėmimą ir istorija jį beveik užmiršo. Mirus popiežiui, ištrėmus jau sūnų, visi tikėjusi, kad spado šeima vėl ims gyventi plačiai, kaip gyveno kardinolo spados laikais. Tačiau taip nebuvo. Spadų turtingumas buvo abejotinas. Amžina paslaptis gaubė šį tamsų dalyką. Sklido gandai, kad Čezarį, būdamas gudresnis už tėvą, pasiglemžė iš jo abiejų kardinolų turtą. Sakau abiejų, nes kardinolas Rospiliozis, nesijėmęs jokių atsargumo priemonių, buvo visur apiplėštas. Iki šiol, šipsaudamasis, Farija pertraukė savo pasakojimą, neišgirdote ko nors ypač kvailo, tiesa? Priešingai, bičiuli, atsakė Dantesas. Man rodos, kad skaitau nepaprastai įdomų metraštį. Prašom pasakoti toliau. Pasakoju. Spadus susitaikė su tuo nežinojimu, bėgo metai. Tarp palikuonių buvo karių, diplomatų, vieni tapo dvasininkais, kiti bankininkais, vieni pralobo, kiti visai nusigyveno. Šit prieėjau prie paskutinės giminės atžalos, grafos spados, pas kurį tarnavau sekretoriumi. Jis dažnai skūsdavosi, kad jo turtai visai netitinka jo padėties. Aš jam patariau likusi kuklų turtelį paversti rentą iki gyvos galvos. Jis paklausė mano patarimo ir taip padvigubino savo pajamas. Garsusis brevijorius tebe buvo šeimoje ir dabar priklausė grafui spadai. Atitekdavo iš tėvo sūnui, virtęs rastų testamentų mislingos sąlygos dėka tam tikra relikvija, saugoma su prietaringu pagarbumu. Tai buvo knyga su puikiomis gotiškomis miniatiūromis ir tiek apkrauta auksu, kad didelių iškilmių dienomis ją neždavo prieš kardinolą Tarnas. Pamatęs įvairiausių dokumentų, aktų, sutarčių, pergamentų, kurie liko nunuodijus kardinolą ir buvo saugomi šeimos archyve, aš taip pat ėmiau vartyti tuos didžiulius popierių ryšulius, kaip juos varti prieš mane 20 tarnų, 20 valdytojų, 20 sekretorių. Nors ieškojau labai kantriai ir stropiai, bet nič nieko neradau. Tuo tarpu daug skaičiau, net parašiau smulkę, paliesdamas kone kiekvieną dieną Bordžo šeimos istoriją. Rašiau ją vien dėl to, kad sužinočiau, ar nepadidėjau jų turtai, mirus mano kardinolo Čezarį spadai. Ir įsitikinau, kad jie pasipildė tik kardinolo Rospiliozio turtais. Buvau beveik tikras, kad spadus palikimu nepasinaudojo nei jo šeima, nei Bordža, kad tas palikimas lypi kur nors be savininko, kaip arabų pasakų lobiai, užkasti giliai žemėje ir saugomi dvasių. Įstudijavau, suskaičiavau ir tūkstantį kartų patikrinau spadų šeimos pajamas ir išlaidas per 300 metų. Viskas buvo veltui, kaip ir anksčiau nieko nesužinojau, o grafas spada, kaip ir anksčiau, skurdo. Mano globėjas mirė. Pavertęs visą turtą rentą iki gyvos galvos, jis pasiliko tik šeimos archyvą, biblioteką, susidedančią iš penkių tūkstančių knygų ir tą garsų brevijorių. Visą tai jis užrašė man, bet tų grinais tūkstantį romėniškų ekių su ta sąlyga, kad per kiekvienas jų mirties metinės atlaikyčiau gedulingas mišes, kad sudaryčiau jo šeimos genealoginį medį ir parašyčiau jos istoriją. Tai aš įvykčiau. Kantrybės, brangus Edmonai, artėjame prie pabaigos. 1807 metais, kai buvo likęs mėnuo iki mane suimant ir praėjusios dvi savaitės po grafų spados mirties, gruodžio 25 dieną, to jau suprasite, kodėl įsiminiau šią datą, aš tūkstantąjį kartą skaitinėjau, tvarkiau dokumentus. Rūmai buvo parduoti ir su visu savo turtu, kurį sudarė 12 tūkstančių livrų biblioteka ir garsusis brevijorius, ruošiausi keltis iš Romos į Florenciją. Uolaus darbo išvargintas ir jausdamasis šiek tiek suglebęs, po ypač sočių pietų aš pasirėmiau galvą rankomis ir užmigau. Buvo trečia valanda po pietų. Kai nubudau, laikrodis mušė šešias. Pakėliau galvą. Aplinkui buvo visai tamsu. Paskambinau, kad atneštų lempą, bet niekas netėjo. Tuomet nusprendžiau pats apsirūpinti šviesa, bet to man reikėjo pratintis prie filosofo gyvenimo būdo. Vieną ranką pasėmiau žvakę, o kita, kadangi degtukų dėžutė jau buvo tuščia, ieškojau popirgalių, kurį rengiausi uždegti židinyje, kur dar rusenų ugnelį. Tamsoje bijojau paimti kokį nors vertingą dokumentą vietoj nereikalingų popirgalių ir saiga prisiminiau, kad garsiajame brevijoriuje – kuris buvo čia pat ant stalo, mačiau pageltusi lapelį, skirtą puslapiams žymėti skaitant, kurį įpėdiniai taip pagarbiai išsaugojo iki šiol. Apgraibomis suieškojau tą popirgalį, susukau tutelę ir pakišau prie ugnies. Tik staiga, lyg užbūrus ugnies apimtoje balto popieriaus dalyje, ėmė ryškėti gelsvos raidės. Man pasidarė baisu. Suspaudžiau popierių delnais, užgesinau, Uždegiau žvakę židinyje, neapsakomai susijaudinęs išlyginau suglamžytą lapelį ir įsitikinau, kad tos raidės parašytos bespalvių rašalu ir išryškėja tik gerai pakaitinus. Ugnis buvo prarėjusi beveik trešdalį raštelių. To paties, kurį skaitėte šį rytą. Perskaitykite jį dar sykį dantesai. Kai perskaitysite, aš jums papildysiu trūkstamų žodžius ir paaiškinsiu jų prasme. Ir Farija iškilmingai padavė Dantesui lapelį. Edmonas šį kartą nebesmalsumo perskaitė rudu, rūdis priminančių rašalų parašytų žodžius. Šiandien, 1498 metų, balandžio 25 dieną, bū Aleksandras VI ir bijodamas, kad jis ne, įsigeis tapti mano paveldėtoju ir ruo ir Bentivolio likimą vieninteliam savo paveldėtojui, kad aš užk, nes jis lankė ją su manimi, tai yra Kristo salos oloje visus savo aukso, brangakmenius, deimantus ir brangenybės, kad aš vienas, maždaug du myli, ras jį po dvidešimtąją uo, rytų įlankėliais tiesia linija – dvi an šiuose olose. Lobis užkastas pačiame, šį lobį aš jam pavedu ir atiduodu į vis, yra vienintelis mano paveldėtojas. 1498 metai, balandžio 25 diena, Čez. O dabar, toliau kalbėjo abatas, perskaitykite štai šį popierių. Ir jis padavė Dantesui antrą lapelį su eilučių pabaigomis. Dantesas ėmė jį ir perskaitė. Damas pakviestas pietų pas jau šventenybę, sitenkindamas užmokesčių už kardinolų skrybelę, šią man nunuodytų kardinolų kaprarus, pranešu savo sunėnui Gvidui spadai, asiau jam žinomoje vietoje, mažosios monte, lydinius monetas, žinau šį lobį, kurio vertė Jonai romėniškų ekių ir kad jis, la, jeigu eis nuo mažosios, gos išraustos, tolimiausiame antrosios olos kampe, iška nusavybę, nes jis, ari, spada. Farija žiūrėjau į jį degančiomis akimis. Dabar, tarė jis matydamas, kad Dantesas jau perskaitė paskutinę eilutę, sudėkite abu gabalus ir spręskite pats. Dantesas paklausė, iš sudėtų gabalų išėjo štai kas. Šiandien 1498 metų, balandžio 25 dieną, būdamas pakviestas pietų pas jo šventenybę Aleksandrą VI ir bijodamas, kad jis, nesitenkindamas užmokesčių už kardinolo skrybelę, įsigeis tapti mano paveldėtoju ir ruošia man nunuodytų kardinolų, kaprarus ir bentivolio likimą – pranešu savo sunynui Gvidui spadai, vieninteliam savo paveldėtojui, kad aš užkasiau jam žinomoje vietoje, nes jis lankė ją su manimi, tai yra mažosios Montekristo salos oloje, visus savo aukso lydinius, monetas, brangakmenius, deimantus ir brangenybės, kad aš vienas žinau šį lobį, kurio vertė maždaug 2 milijonai romėniškų ekių, ir kad jis ras jį po 20 uolą, jeigu eis nuo mažosios rytų įlankėlės tiesia linija. Dvi angos išraustos šiuose olose. Lobis užkastas pačiame tolimiausiame antrosios olos kampe. Šį lobį aš jam pavedu ir atiduodu į visišką nusavybę, nes jis yra vienintelis mano paveldėtojas. 1498 metai, balandžio 25 diena, Čezarė spada. Dabar suprantate? paklausė Farija. Tai kardinolo spados pareiškimas ir testamentas, kurio taip ilgai buvo ieškoma. Atsakė Edamonas, vis dar abejaudamas. Taip, taip. O kas jį atkūrė? Aš. Išlikusiu tekstu atspėjau trūkstamų žodžius, suderinau eilučių ilgį su popieriaus pločiu ir regima prasmi man padėjo atsekti pasliptąją prasme. Taip atsekti kelią požemyje pagal silpną šviesą krentančią iš viršaus. Ir ką darėte, kai galutinai įsitikinote? Kaip mat leidausi į kelionę, pasijėmęs pradėtą didžiulį darbą apie Italijos karalystės vienybę, bet imperatoriaus policija jau seniai mane sekė. Tuo metu Napoleonas tengiasi skaidyti provincijas, darydamas visai priešingai negu vėliau, kai jam gimė sūnus. Skubus mano išvykimas, kurio priežasčių niekas nežinojo, sukėlė įtarimus ir kai lipau pjombinę į laivą, buvau suimtas. Dabar, bičiuli, toliau kalbėjo Farija, žiūrėdamas į Dantesą švelniai lyg teivas, jūs žinote tiek pat, kiek aš. Jeigu kada nors drauge pabėgsime, pusė mano lobio bus jūs. Jeigu aš mirsiu čia ir jūs išsigelbėsite vienas, jis visas bus jūsų. Bet, paklausė Dantesas truputį dvėjodamas, ar tas lobis neturi teisėtesnių savininkų negu mes? Ne, ne, būkite ramus, visa šeima išmirė. Be to paskutinysis grafas spada paskyrė mane savo paveldėtojų. Palikdamas man garsų į brevijorių, jis paliko viską, kas jame buvo. Jeigu šie turtai teks mums, mes galime naudotis jais visai ramę sąžinę. Ir sakote, kad tas lobis siekia 2 milijonus romėniškų ekių, apie 13 milijonų mūsų pinigais. Negali būti, sušuko Dantesas išsigandęs tokios dideliais sumos. Kodėl negali būti, paklausė senis. Spadų giminė 15 amžiuje buvo viena iš seniausių ir galingiausių. Be to, anais laikais, kai nebuvo nei piniginiai spekulacijos, nei pramonės, toks aukso ir brangenybių kaupimas nebuvo retas dalykas. Dar ir šiandien Romoje yra šeimų, kurios badmiriauja turėdamus milijoną deimantais ir brangakmeniais, kaip paveldimą į majoratą, kurio nedrįsta liesti. Viskas Edmonui atrodė kaip sapnas. Jis čia netikėjo, čia džiaugėsi. Ilgai jums nesakiau šiaus paslapties, pasakojo Farija, nes pirmiausia norėjau jūs išbandyti, o antrą nustebinti. Jeigu būtume pabėgę prieš mano katalepsijos priepolį, būčiau jūs nuvežęs į Montekristą. Dabar pridūrė jis atsidusęs. Jūs mane nuvešite. Kodėl dantesai man nedėkojate? Šis lobis priklauso jums, bičiuli, tarė Dantesas. Priklauso jums vienam, aš neturiu į jį jokių teisių, aš nesu jūsų giminaitis. Jūs mano sūnus, Dantesai, sušuko senis. Jūs mano nelaisvys kūdikis. Mano luomas pasmerkė mane celibatui. Dievas atsiuntė man jūs, norėdamas paguosti žmogų, kuris negalėjo tapti tėvu, ir kalinį, kuris negalėjo tapti laisvas. Ir Farja padavė Edmonui sveikąją ranką, tas vašaromis apkabino senį.